Və həmçinin də bu ayələrin ardınca dərhal Allah Taala pis əməllərdən çəkindirir. Və bu pis əməllərdən çəkinməyiniz üçün bizə bu pis əməllərin aqibətini, pis aqibətini və həmçinin də bu pis əməllərə görə verəcəyi əzabı qeyd edir Allah Taala. Və həmçində bu pis əməllərin dünya və axirətdə fəsadlarını da bizə bildirir. Və həmçinin başqa ayələrdə fikir versək, Allah Taala cənnəti vəsf edir bizə. Əvvəlcə cənnəti vəsf edir və cənnəti qazanmaq üçün çalışasınız deyə cənnətdə salih qullarına hazırladığı neymətdən və həmçində əbədi həyatdan danışır Allah tala. Və bu ayəni ardınca isə dərhal cəhənnəmi vəsf edir və cəhənnəmə aparan əməllərdən çəkinəsiniz deyə cəhənnəmdə olan oddan və həmçində əzabdan danışır. Və bu cür ayələr çoxdur Quran-ı kərimdə. Allah tala əvvəlcə müjdə ayəsini gətirir, ardınca isə əzab ayəsi. Məsələn, Allah tala Quran-ı kərimdə buyurur, وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ Həqiqətən Rəbbin insanların zalımlığına baxmayaraq onları tövbə edənləri bağışlayır. Və sonra ardınca buyurur Allah Taala, Şübhəsiz ki, Rəbbinin cəzası şiddətlidir. Və başqa bir ayədə Allah təala buyurur: "Və nəbbi ibadi enni enel gafurur rahim." Qullarıma xəbər ver ki, bildir ki, həqiqətən mən bağışlayan və rəhimliyəm. Və sonra Allah təala ardınca buyurur: "Və enne azabi huvel azabul alim." Və mənim əzabım da şiddətlidir. Və bu cür ayələr çoxdur Quran-ı kərimdə. Və bunun hikməti nədir? Və bunun hikməti ondan ibarətdir ki, Allah Taala öz qullarını ona ümid və həmçində qorxu ilə ibadət etməyə çağırır. Və Allah Taala bu ayələri belə qeyd edib ki, belə nazil edib ki, qul Allaha ibadətdə və həm həmçində yaşa yaşayarkən həyatda Allaha ümid və həmçində Allaha qorxu ilə bu iki hissi cəm edib yaşasın. Çünki bu hisslər əgər bu qəlbi ibadətlərdən biri digərini üstələyərsə, əgər insan ümidi çoxaldarsa, bu zaman Allahın əzabından arxançılıq yaranar. Və əksinə, əgər qorxunu çoxaldarsa, insan ümidsiz, naümid olar ümidsizliyə qapanar. Və Allah Taala da bu ayələri belə qeyd edib ki, insan ümidlə qorxunu birini digərindən üstün tutmadan eyni səviyyədə Allaha ibadət etsin. Və Allah Taala Qurani-Kərimdə peyğəmbərlərini və salih qullarını vəsf edərək bildirir ki, məhz peyğəmbərlərin və salih qulların sifətidir bu. Yəni Allaha ümid və qorxu ilə ibadət etmək peyğəmbərlərin və həmçinin salih insanların vəsfidir. Onların sifətlərindəndir. Allah təala buyurur: İnnəhum kanu yusari'un fil xeyrat və yed'unana rəğban və rəhaban və kanu lana xaşi'in. Həqiqətən onlar, yəni peyğəmbərlər, yaxşı işlər görməyə tələsər, ümid və qorxu ilə bizə yalvarardılar Onlar bizə müti qullar idilər. Və başqa bir ayədə Allah təala buyurur, salih qullarını vəsf edərək buyurur: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعوننا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Onlar gecə namazını qılmaq üçün böyürlərini yataqdan qaldırır, qorxu və ümid içində öz Rəbbinə yalvarır və onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyərlər. İndi isə gəlin baxaq, ümid və qorxu dedikdə nə nəzərdə tutulur? Yəni, hansı qorxu, hansı ümid bəyəniləndir? Və ümid və qorxu qəlbi ibadətlərdəndir. Və Allah Teala Quran-ı Kərimdə bir çox yerlərdə qullarını ondan qorxmağa çağırır. Allah Teala buyurur ki: "Lə təxşəvun-nəsə Vaxşəun İnsanlardan qorxmayın, məndən qorxun. Ona görə də qorxu qəlbi ibadətdir. Və həqiqi qorxu, yəni əsl Allah qorxusu, o qorxu sayılır ki, bu qorxu insanı haramlardan və həmçində günahlardan çəkindirir. Əgər insan Allahdan qorxunu, qorxduğunu iddia edirsə, amma haramlardan və günahlardan çəkinmirsə, Bu Allah qorxusu deyil. Əsl həqiqi Allah qorxusu o qorxudur ki, insan haramlardan və həmçinin də günahlardan çəkinir. Və həqiqi ümid də odur ki, yəni Allaha ümid bəsləmək odur ki, insan yaxşı əməllər görsün. Yəni bu ümid yaxşı əməllə yanaşı olsun. İnsan yaxşı əməllər görsün salih əməllər görsün, ibadət eləsin, itaət eləsin və savabını Allahdan um umsun. Bax, budur həqiqi və doğru ümid. Yoxsa əgər insan əməl etmirsə, əksinə günahlarında davam edirsə və buna baxmayaraq Allah talanın bağış bağışlayan və rəhimli olmasına ümid edirsə, bu bəyənilən ümid deyil, bu aldanmaqdır. Allah tala Quran-ı kərimdə buyurur, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Kim Rəbbi ilə qarşılacağına ümid bəsləyirsə, elə isə yaxşı işlər görsün. Və bu iş ibadətlərində heç kəsi, heç də heç kəsi Allaha şərik qoşmasın. Və alimlər insanları ümid baxımından, yəni Allaha ümid etməyinə, etməklərinə görə üç yerə bölürlər, üç qismə bölürlər. Birinci qism insanlar Allaha elmlə düzgün ibadət edərək və savabını Allahdan umurlar. Və bu, bu ümid, bayaq qeyd etdiyimiz kimi bəyənilən ümiddir. Və ikinci qism insanlar <clears throat> müəyyən günahlardan tövbə ediblər və Allah talanın günahlarını, tövbə etdikləri günahlarının bağışla, bağışlanmasını ümid edirlər. Və ümid edirlər ki, Allah tala onların bu günahlarını bağışlayacaq. Və bu da bəyənilən ümiddir. Üçüncü qrup insanlar isə günah işlərində davam edirlər və yaxud ümumiyyətlə əməl etmirlər, amma Allahın bağışlayan və rəhimli olmasına ümid edirlər. Və bəyənilməyən ümid aldadıcı ümid məhz budur. Yəni bu, bu ümid insana fayda verməyəcək. Və müsəlmana vacibdir ki, müsəlman ümid və qorxunu, yəni bu iki qəlbi ibadəti bir-birinə bərabər tutaraq Allaha ibadət etsin və bu iki, iki qəlbi ibadəti bərabər tutaraq yaşasın. Çünki Allaha əgər insan, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, ümidi çoxaldarsa, bu zaman insan Allahın məkrindən, Allahın əzabından arxain olar, arxainçılığı gətirib çıxardar və insanı günaha sürükləyər. <clears throat> və Allah Teala Quran-ı Kərimdə bu növ insanları qeyd edərək buyurur: "Əfə əminu məkrallahi" Fələ yə'mənu məkrəllahi illəl qovmul xasirun. Yoxsa onlar Allahın hiləsindən əminəmandırlarmı? Yəni arxayındırlarmı? Allahın hiləsindən yalnız zinaya, ziyana uğrayanlar arxayın olar. Və həmçinin əksinə, əgər insan qorxu tərəfi çoxaldarsa, bu zaman bu insanı ümidsizliyə gətirib çıxarda bilər. Və ümidsizlik də insanı müəyyən əməllərdən məhrum edə bilər. Və Allah Taala bu qrup insanları da Quran-Kərimdə qeyd edərək buyurur: "Qale və men yaqnatu min rahmeti rabbih illə dallun." Doğru yoldan azanlardan başqa Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzər? Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur: "İnnehu la yeyesu min rawhillahi illa'l qawmul kafirun." Çünki Allahın mərhəmətindən ancaq kafir adamlar ümidlərini kəsərlər. Və alimlər kitablarında qorxu və ümidi qeyd edərək bildirirlər ki, qorxu və ümid sanki quşun qanadlarına bənziyir. Və bildirirlər ki, əgər quşun qanadlarından biri bərabər olarsa quşun qanadları, bu zaman bu quş düzgün uçar. Əgər qanadlarından biri digərindən naqis olarsa, bu zaman bu quş düzgün uçmaz. Bir tərəfli uçar. Və başqa alimlər Allaha tərəf gedən insanı, mömin bəndəni bənzədirlər. Deyirlər ki, insan sanki bir quşdur. Bu quşun başı məhəbbətdir. Amma qanadları isə ümid və qorxudur. Əgər həm baş, həm qanadlar salamat olarsa, o zaman bu quş salamat uçacaq. Yəni, istədiyinə nail olacaq. Amma əgər başı üzülərsə, yəni məhəbbət olmazsa, o zaman quş məhv olar, ölər. Əgər qanadlarından biri əskik olarsa, o zaman bu quş hər an ovşunun ovuna çevrilə bilər. Yəni hər an aza bilər. Və həqiqətən də məhəbbət, yəni Allah sevgisi ibadətin əslidir. Yəni kim əgər öz Rəbbini sevirsə, o zaman bu insan öz Rəbbinin razılığı, razılığını qazanmağa can atacaqdır. Və əgər Allaha ümid edirsə, o zaman itaətləri artıracaqdır. Və əgər Allahdan qorxursa, o zaman haramlardan və günahlardan çəkinəcəkdir. Və İmam Əhməd və Tirmizi möminlərin anası Ayşə radiyallahu anhədən rəvayət etdikləri hədistə bir dəfə Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən bu ayə barədə soruşdu. Dedi ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdum. Ey Allahın elçisi, Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Vallazina yu'tuna ma ata'u wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raci'un." O kəslər ki, üzərlərinə düşən vacibləri yerinə yetirir və Rəblərinə dönəcəklər deyə qəlbləri qorxu içindədir. Bu kəslər zina edib, oğurluq edib, içki içənlərdirmi? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Xeyr, ey siddiqin qızı. Bunlar o kəslərdir ki, onlar namaz qılar, oruc tutar, sədəqə verərlər və qorxarlar ki, əməlləri qəbul olmasın. Və Həsənül Basri bu ayə barədə deyir, Allaha and olsun ki, onlar itaət edib, ibadət edib, əməllərinin onlara qaytarılacağından qorxanlardır. Mömin insan yaxşı əməllə qorxunu cəm edər. Amma münafiq isə pis əməllə əminəmanlığı cəm edər. Və qul Rəbbini nə qədər çox tanısa, bir o qədər Allahdan çox qorxacaq. Yəni Allah qorxusu Allahı tanımaqla tanımaqla əlaqədardır, əlaqəlidir. Qul nə qədər Rəbbini çox tanısa, bir o qədər də Rəbbindən çox qorxar. Necə ki Allah təala buyurur: "Təzəlikə innəmə yaxşallaha min ibadihi'l ulema'u." Həqiqətən Allahın qullarının içində Allahdan ən çox qorxanlar alimlərdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm insanların içindən Allahı ən çox tanıyan, ən yaxşı tanıyan idi. Və buna görə də Allahdan ən çox qorxan idi. Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öz səhabələrinə bir şey əmr etdikdə onlara gücü çatan şeyləri əmr edərdi. Və səhabələr deyirdilər, bəzən deyirdilər ki, ey Allahın elçisi, axı biz sənin kimi deyilik, yəni əməllərimizi artır. Doğrusu Allah sənin keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onlara üzündə qəzəb əlaməti görününcəyə qədər hiddətlənir bu sözdən və deyərdi ki, İnnə ətqakum və a'ləməkum billəhi ənə. Şübhəsiz ki, içinizdə Allahdan ən çox qorxan və Allahı ən yaxşı tanıyan da mənəm. Barakallahu li və ləkum fil Qur'ani və sünnə və nəfə'ani və iyyəkum bimə fihimə minəl əyəti vəl hikmə أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Muhterem Müslümanlar, Həqiqətən, həqiqi Allah qorxusu odur ki, insanı istər insanların içində, istər də təklikdə olanda haramlardan və günahlardan çəkindirsin. Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur: "İnnellezine yahşauna rabbahum bil-gaybi lahum mağfiratun ve ecrun kebir." Həqiqətən öz Rəbbindən onu görmədikləri halda Qorxanlar üçün bağışlanma və böyük bir mükafat vardır. Və həmçində həqiqi Allah qorxusu budur ki, qul günah etdikdə onu tövbəyə tələstirsin. Və həqiqi ümid isə budur ki, insanı ibadətə və itaətə rəğbətləndirsin. Və qorxu və ümid hər ikisi bir-birindən ayrılmayan və bir-biri ilə sıx əlaqəli olan qəlbi ibadətlərdir. Allaha ümid bəsləyən eyni zamanda Allahdan qorxandır və həmçində Allahdan qorxan da eyni zamanda Allaha ümid bəsləyəndir. Alimlər bəzi halları qeyd ediblər, hansı ki bu hallarda ümid və qorxudan ikisindən birini çoxaltmaq bəyənilir. Və alimlər qeyd edirlər ki, Əgər insan afiyyət və sağlamlıq içindədirsə, bu zaman yaxşıdır ki, bu insan qorxu tərəfi, Allahdan qorxunu çoxaltsın. Çoxaltsın ki, onu günahlara aparmasın. Və həmçinin də alimlər qeyd edirlər ki, insan ölüm ayağında ikən yaxşıdır ki, ümid tərəfi çoxaltsın. Və çoxaltsın ki, ümid tərəfi Allah barədə gözəl zənn edərək dünyasını dəyişsin. Ümumiyyətlə, insan Allah barəsində gözəl zəndə olmalıdır. Və xüsusən də ölüm ayağında. Çünki ölüm ayağında ən gözəl əməl, ən yaxşı əməl Allah barədə gözəl zənn etməkdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qudsi hədisdə buyurur ki, Rəbbiniz buyurdu, Ənə ində zanni abdi bi, in xeyran fə xeyran və in şərran fə şərrun. Mən, qulum mənim barəmdə nə zənn edərsə, onu da verəcəyəm ona. Əgər mənim barəmdə yaxşı zəndə olsa, yaxşılıq verəcəm. Və mənim barəmdə pis zənd etsə, o zaman pislik görəcək. Və Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ölümündən üç gün əvvəl belə dediyini eşitdim. La yəmutənnə əhədukum illə və huvə yuhsinu zannə billah. Sizlərdən biriniz Allah barəsində yalnız gözəl zənn edərək ölsün. Və ona görə də ölüm ayağında yaxşıdır ki, ölüm ayağında olan insana gərək Allahın bağışlanma olduğunu, bağışlayan olduğunu xatırlayasan və həmçində rəhmət ayələrini oxuyasan ki, insan gözəl, yaxşı zənn edərək dünyasını dəyişsin. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah təala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Və Allah təala bizim bu dünyada tövhid üzərində yaşatsın və həmçinin də öləndə də bizi tövhid üzərində öldürsün. Allah bizim xalqa hidayət versin. <clears throat> Allah Teala o yerlərdə ki, müsəlmanlar əziyyət çəkir, onlara kömək olsun. Amin. Və bir qardaşımızın uşağı xəstədir. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Teala ona şəfa versin. Amin. Və Allah Teala bütün müsəlmanların xəstələrinə şəfa versin. İbadallah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العزيز الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون İhlasla.com saytı tarafından takdim تقدم